الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دو استسواك زهولا بريبادا أزوشنهم الله سبحانه وتعالى استورت الزملي نبيس سلامات مير سلام نا الله بسانيك عليه السلاة والسلام الله بميلنيك njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine, sve do sudnjega dana. <clears throat> Uvažno braću, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, <clears throat> mi nastavljamo da se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alehi. Došli smo do 60. poglavlja, jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje, 288. E, stranica za one koji imaju knjigu ovog formata. <clears throat> 60. poglavlje plemenitost, darežljivost i trošenje u dobrotvorni svrhe. Jedno veoma lijepo poglavlje u kojem imam nevevio Rahmetullahi Alehi pokušao je da objedini argumente koji ukazuju na vrijednost udjeljivanja u islamu. Prije nego počnemo komentarisati e, argumente koje je spomenuo, bitno je spomenuti činjenicu da je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio insana da robuje Allahu Đelešanhu Allah je taj koji ljudima daje rizik i na faku. Samim tim mi ljudi ćemo umrijeti, vjerujemo da ćemo biti proživljeni i da ćemo na sudnjem danu e, žestoke i veoma precizne račune polagati za sve što radimo na Dunjalku. Allah poslanik alaih salatu wasalam spomenuo u jednom vjerodostojnom hadisu da čovjek neće se pomjeriti na sudnjem danu svojim stopalima ispred svoga gospodara sve dok ne odgovori na četiri pitanja. Između ostalih ta četiri pitanja jeste da će biti pitan o imetku dva pitanja. Biće pitan kako je sticao imetak i gdje je trošio imetak. Pa znači veoma je bitno da čovjek pazi kako i na koji način stiče svoj imetak. S druge strane veoma je bitno da gleda gdje ga troši. Da to minimalno što treba da bude da je stečen na halal i dopušten način i da se troši na mubah dozvoljen način. A svakako, večera ćemo govoriti o jednom velikom poglavlju, a to je trošenje i metka na Allahovom putu, očekujući od Allaha Đelešanuhu dunjalučke koristi i ahiretsku nagradu za to. Jer vidjet ćemo, velik broj ljudi nije svjestan činjenici da udjeljivanjem i metka mi sebi obezbjeđujemo određeni dunjalučke koristi. A nakon toga svakako ko insan bude dijelio i metak radi Allaha istinski, očekuju ga velike nagrade na ahiretu. <clears throat> Ako pogledamo ljude, e, stanje ljudi na planeti, vidjet ćemo da ljudi, e, velik broj ljudi danas, velik broj ljudi uzvišnji Allah subhanahu počastio je velikim imetkom, ali ćemo vidjeti da ljudi ne gledaju, niti gledaju na koji način stiču imetak, a isto tako još manje gledaju gdje i kako troši imetak. Imam Ennevevi rahmetullahi alihi počeo je ovo poglavlje sa riječima uzvišenog Allaha وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Što god vi udjelite, on će to nadoknaditi. Što god vi udjelite, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će vam to nadoknaditi wa huwa khairur raziqin a doista je Allah najbolji obskrbitelj. Sve što vi udjelite, Znači, bez obzira bilo malo ili veliko, da li to bio i metak, da li to bila hrana, da li te to bila odjeća, sve što vi udjelite. Ovo je jedna veoma široka fraza, jedan veoma sveobuhvatan izraz. Kaže uzvišeni Allah subhanahu Sve što vi udjelite. Čovjek može udjeliti i metak, može udijeliti vrijeme, može udijeliti odjeću, može udijeliti hranu i tako dalje. Što god vi udijelite, uzvišeni Allah će vam to nadomjestiti, a on je doista najbolji obskrbitelj. Kažu islamski učenjaci u komentaru ovog kuranskog ajeta, on će vam to nadomjestiti na dunjaluku, da će vam dati bereketu i metku da će vam se povećati imetak i tako dalje. Znači imamo dunjalučke koristi, nadoknada dunjalučka, a imamo nadoknadu ahiretsku gdje će nam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala velike nagrade, na ahiretu, na sudnjem danu za imetak kojih smo mi dijelili, znači ne očekujući protu uslugu od drugih ljudi. <clears throat> Nakon toga e, imam Nevi citirao je poznati kuranski ajet iz sure El Beqara وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ A ono što od imetka udjelite drugima, nadokazat će vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo. ono što od imetka udjelite drugima, nadoknadit će vam se potpuno. Neće vam biti učinjeno nikakvo zlo i ništa krivo. Znači ono što vi udjelite, zato ćete biti nagrađeni potpuno. Ne sikiraj se. Možda neka čovjek udjeli nešto, dao je siromahu, dao je ovdje, dao je sadaku, dao je negdje za džamiju, dao je za neki bunar i niko to nije vidio. Ne boj se vidi uzvišeni Allah. Njegovi meleki su to zapisali. Nema potrebe da to uslikaš na Facebook, nema potrebe da to napišeš, nema potrebe da te neko pohvali, nema potrebe da novine o tebe pišu. Ono što vi utrošite, to Allah zna. To Allah vidi. On će vam to najbolje nadoknuti i neće vam nepravda biti učinjena. Pa insan, znači, kada e, udjeljuje, treba da udjeljuje istinski radi Allaha kao što je došlo u onom hadisu sedmorice ljudi koji će biti u hladu na sudnjem danu, kaže jedan od sedam kategorija ljudi koji će biti u hladu, kada ne bude drugog hlada na sudnjem danu, jeste čovjek koji je udjelio desnicom toliko tajno da njegova ljevica nije znala što je on udjelio. Pa insan treba da udjeljuje radi Allaha. Želim da dadim siromahu radi Allaha. Želim Allahovo zadovoljstvo, želim Allahovu nagradu i tako dalje. <clears throat> Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ A ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. Ne sekiraj se. Ono što udjeliš, to Allah zna. A nama je to najbitnije. Insan možda danas dadne pa te ljudi pohvali za deset dana, za mjesec, za godinu će to zaboraviti. Ali Allah Đelšan ne zaboravlja. Meleki su zapisali. Na sudnjem danu će se to donijeti. Pa Allah Đelešanu kao da, kao da smiruje ljude koji udjeljuju da se ne sikiraju. Ono što si udjelio, to Allah zna. To su meleki zapisali i ne boj se, neće biti zaboravljeno. Kaže uzvišeni Allah, a ono što od imetka drugima date, Allah sigurno za to zna. <clears throat> Nakon toga imam Ennevevi Rahmetullah Jelej citirao je hadis koji bilježi imam Buharija i Muslim 544. Eh, hadis od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao nikome se ne smije zavidjeti osim dvojici. Nikome se ne smije zavidjeti osim dvojici. Rekli smo mi to nekoliko puta komentarišući Rijadu Salihin u, u arapskom jeziku imaju dvije vrste zavisti. Imamo zavis koja je apsolutno uvijek pokućena, a to je da čovjek vidi da neko ima blagodat, pa poželi da on ima tu blagodat, a poželi u isto vrijeme da tom čovjeku nestane ta blagodat. Pa čovjek ima dobro auto, pa ti kažeš, e daj meni ono auto, ali da on nema to auto. To je pokuđena zavist i ona u islamu je uvijek pokuđena. Imamo drugu stvar u islamu, a to je gibta. Pohvalna pokuđenost, eh, pohvalna zavist da čovjek poželi samo nešto što neko drugi ima, ali kaže nek i njemu to ostani. Tu islamu, kaže Allah poslanik, je dozvoljeno u dvije situacije, pa kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, nikome se ne smije zavdjeti osim dvojici. Čovjeku kojim je Allah dao i metak, pa ga on nemilice troši na putu istini, i čovjeku kojim je Allah dao mudrost, pa on u skladu s njom sudi i druge e, toj mudrosti podučava. Kaže Allah poslanik ali se letu dozvoljeno je da čovjek zavidi nekomi na dvije stvari, ali pod uvjetom da želi sebi to, ali da i kod njega ta blagodat ostani. Pa kaže Allah poslanik prvi čovjek, čovjek kojim je Allah dao imetak, pa ga on nemilice troši na putu istine. Čovjek ima metka, Allah mu dao milijone, milijarde, firme, radnike, Dijeli, ali gdje? Dijeli na putu istini. Pa ti kažeš, ja rab daje imeni da budem kao on. I ja bi isto tako dijelio. Poželiš da imaš da bi i ti činio hajr kojeg on čini. Vidjet ćemo poslije, veoma je opasno, veoma je opasno, stotinu puta ponavljam, veoma je opasno da priželjkujemo da imamo imetak i ga, da ga trošimo tamo gdje ne treba. Samo zbog tog priželjkivanja bit ćemo kažnjeni. O tome ćemo poslije govoriti. Pa kaže Allah poslanik, dozvoljeno je da čovjek zavidi dvojici ljudi na način kako smo pojasnili. Da poželiš da i ti imaš, a da on i dalje ima tu blagodat. Prvi je čovjek koji ima imetak i dijeli ga, ali ga dijeli ispravno. Ne dijeli ga u alkohol, ne dijeli ga u kladionce, ne dijeli, ne, već ga dijeli sirotinji, bijedi, udavicama, putevi, bunarevi i tako dalje. Znači u onome što koristi ljudima. I drugi čovjek, u kojem je Allah dao mudrost, pa on u skladu s njom sudi i druge toj mudrosti podučava. Kažu islamsko učenjaci komentatori eh, hadisa ovog da se ovdje misli na ilm, Dozvoljeno čovjeku zaviditi znači na bogatstvu i na znanju, on to znanje po njemu živi. I druge podučava tom znanju. Živi po njemu, čak kad mu ljudi dođu, traže da on presudi, on na osnovu znanja jasno presudi, kaže ovako, ovo je lijevo, ovo je desno. A isto tako to znanje drugim ljudima prenosi, ne škrtari. Pa kada vidimo čovjeka ima znanje, pa živi po tom znanju, podučava ljude, pomaže ljudima svojim znanjem, onda nam je dozvoljeno kažemo da je imeni da imam ja takvo znanje, a ne kinjemu njegovo znanje ostani. Pa ovaj hadis ukazuje na vrijednost udjeljivanja na Allahom putu do te mjeri da je dopušteno kad neko ima blagodat da mi kažemo da je imeni blagodat i ja bi bio poput njega. Nakon, nakon toga imam Ennevi citirao je hadis 545. opet od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi upitao: "Kome je od vas imetak njegovog nasljednika draži od vlastitog imetka?" Jedno malo čudno pitanje, Allahu poslanik je imao nekad običaj da svojim ashabima popravlja određena pogrešena, pogrešna ubjeđenja. Znate onaj hadis kada je Boži poslanik pitao ashabe, koga vi smatrate bankrotom? Kažu, bankrot je kod nas, Allah u neko ko je imao i pa bankrotiru. nema više. Ne. Kaže, pravi bankrot je insan koji dođe na sudnji dan, ima mnogo dobrih dijela, mnogo namaza, mnogo posta, mnogo zekjata, ali udario ovoga, opsova ovoga, uvrijedi onoga, pa će ovaj uzeti njegovih dobrih dijela, onaj dobri dijela, onaj dobrih dijela, pa će mu ljudi potrošiti sva dobra dijela. Pa će on uzeti još njihovih grijeha, pa će ga potom baciti u vatru. To je bankrot, pravi bankrot, došao na sudnji dan, ali potrošio svoja dobra djela. U ovom slučaju, Allahov poslanik popravlja ubjeđenje ashaba u pogledu imetka, pa kaže kome je njegov imetak, imetak njegovog nasljednika draži nego njegov imetak. Imamo imetak svoj, imamo imetak nasljednika. Šta više volimo? Pa svako voli svoj imetak više nego imetak nasljednika. Pa pošajmo šta kaže Allah poslanik ali salatu selam. Prisutnja sabit gorši, svakom je od nas najdraži njegov imetak. Na to Allah poslanik reče, čovjeku istinski pripada samo onaj dio imetka koji je poslao ispred sebe, a sve što kod sebe zadrži pripada njegovim nasljednicima. Kaže Allah poslanik, ako voliš ti više svoj imetak nego imetak nasljednika, pa onda logično je šta? Ti ćeš umrijeti. Sve će iza tebe ostati. Ostaće tvojim nasljednicima. Tvoj imetak je ono što potrošiš. Tvoj imetak je ono što dadniš za sadaku, za džamiju, za bolnicu, za, eh, za neki most, za neke puteve. Za... To je tvoj imetak. Zato se trudi, cijeni moj brate i poštovana sestro, da ostaviš nešto iza sebe. Da svoj imetak tako investiraš. Vaš imetak je ono što vi nađete na ahiretu. Ono što ste udjelili u dobrotvorni svrhe, ono što ste dali u ime Allaha. Pa insan treba tako da razmišlja. Svakako ovo ne isključuje. Ima i drugi hadisi. Jer rekli smo uvijek se islam uzima Znači, e, da objedinimo sve hadise na jedno mjesto. Ovo ne znači da ne treba svoje djeci ostaviti ništa. Allah poslanik je znao doći e, kod ashaba koji su bili bogati izuzetno. Pa kaže Allah poslanik, ja bi dao pola svog imetka na Allahom putu. Ne. Kaže, bolje je da ostaviš svojoj djeci nego da njih ostaviš e, siromašne, a da ti to podijeliš. Pa Znači, mi želimo samo noćas da e, naučimo jednu veliku stvar, a kako će to čovjek praktično izvesti, to je nešto drugo. Naš imetak, pravi je imetak, ono što mi damo, što će nas čekati na sudnjem danu, tako ćemo vidjeti da je Boži poslanik spomenuo za onu ovcu kada su je su podijeli, ostala je samo jedna plečka. Pa insan treba da bude svjestan da ono što udjeli to će ga tamo čekati. Ono što ostane ostaće nasljednicima, možda nasljednici i meta kojih smo mi, e, teško zaradili, možda ga zadam potroši u kladioncama, možda ga baci, možda ga zapali, možda se igraju sutra sa našom zemljom, sa autom, sa stanom, sa kućom, a mi smo za to život dali. Zato insan treba da bude pametan, da na vrijeme od svog imetka uloži nešto u vakuf, uloži nešto u trajnu sadaku i tako dalje. Svakako ovo opet podlačimo, ne isključuje da čovjek se pobrine o svojoj djeci, o svojoj unučadi i da i njima obezbijedi, hajde da kažemo, nešto što on može od egzistencije. <clears throat> Nakon toga hadis e, 546. od Adija radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao čuvajte se vatri pa makar i sa pola datuli. Kaže Allah poslanik ittaqun nara walau bi shiqqi tamra čuvajte se vatri. Makar sa polovinom datule. Ovaj hadis nosi u sebi dosta koristi. Prva stvar, Allah poslani kaže, čuvajte se vatri. Mi muslimani vjerujemo da na, na ahiretu ima džennet, ima džehennem. Allah poslani u vjerodostojnom hadisu jednom spomenuo da je Allah Želšan kada je stvorio džennet i džehennem poslao je Džibrila da vidi džennet i džehennem. Pa Džibril kada je vidio ljepotu dženneta kaže Allah poslaniće ne znam da iko ima da će čuti za dženneta da neće ući u džennet. A kada je vidio džehennem, kaže Allahu, uzvi, gospodaru moj, tako mi tvoje uzvišenosti, bojim se, kogod čuje, kogod čuje za džehennem i njegovu žestinu, svi će se truda ne budu od njega. Pa je džennet i džehennem već su sada stvoreni. Uzvišeni Allah džennet je pripremio za svoje pokorne robove, džehennem za svoje nepokorne robove. Pa kaže Allahu poslanik, čuvajte se vatri, čuvaj se, radite nešto čime ćete se zaštititi od vatri. Pa je dao preporuku da se čovjek čuva udjeljivanjem sadaki. Pa je davanje sadaki jedan od načina i metoda, a postoji mnogo metoda da se čovjek zaštiti od vatri. Pa kaže Allah čuvajte se vatri. Mi vjerujemo da ima na ahiretu džehennem. Toliko je dubok da kada se kamen baci sa vrha, vrha džehennema, da leti kamen 70 godina dok dođe do, do, do dna džehennema. I da je džehennem toliko jak da je dunjalučka vatra 70. dio jačine džehennema. Pa kaže Allah poslanik, čuvajte se vatri, uradite nešto čime ćete se zaštititi od vatri. Pa kaže, pa makar ta sadaka bila i polovina datuli. Pa je druga korist ovdje iz ovog hadisa da ne treba pocijenjivati sadaku. Bez obzira, nekad imamo sadaku da dadimo pola marki, marku, dvije marke, pet marak, deset maraka. Nekada je to komad ljeva da dadneš ptici, da dadneš e, životinji. Nikad ne pocijenjuj dobro djelo. Ako vidiš mrava na ulici i možeš ga zaobići, zaobiđi ga. Znači insan treba da svaku priliku koristi jer Boži poslanik zna vrijednost sadake zato i rekao čuvajte se vatri pa nije rekao sa zikrom pa nije rekao sa namazom nije rekao već kaži čuvajte se vatri pa makar sa polovinom datumi. Pa imamo mnoge koristi iz ovog hadisa da se trebamo čuvati vatri da vatra postoji, da je pripremljena za love nepokorne robove, da ne treba pocenjivati sadaku i jedna od najvećih koristi jeste da je udjeljivanje sadaki način i metod kako se čovjek može zaštititi sebe i svoje lice od džehennemske vatri. A svima nama je u interesu da se zaštitimo od toga. <clears throat> U 547. hadisu od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi Allahov poslanik alaihi salatu wasalam nikada nije bio zamoljen za nešto, a da je rekao ne. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači za one koji hoće da slijede Božijeg poslanika, ovo je njegovo svojstvo. Ovo je njegovo svojstvo da Božji poslanik nikada mu niko nije došao i zaisko da on rekao ne može, nema. Znači, Allahu poslanik, vidjet ćete u drugim hadisima, davao ljudima, kaže, ne želim da reknijete da sam škrtac, a ja nisam škrtac. Ma kale katun, ma kale la katun, illa fi tešehudihi, kaže pjesnik, kada je opisao jedne prilike, kada je vidio jednog unuka Božijeg poslanika, ali se letu jedne prilike jedan unuk Božijeg poslanika je došao, e, odnosno jedan od njegovih potomaka, došao je kod Kjabi, pa su se ljudi razmakili da on priđe Kjabi. Pa se jedan halifa u to vrijeme malo našo uvrijeđen, ja sam halifa, hodam mi nikome ne prepoznaji. Ovaj čovjek, ljudi su se, znači, razmakili da on dođe do Kjabi pa, pa ga je onda opisao pjesnik e, da je imao pri sebi ovo svojstvo Božijeg poslanika, ali se tu selam kaže, on nikada nije rekao nema, osim na tešehudu, kada čovjek kaže nema Boga osim Allaha. Kaže, ovaj čovjek, on ne zna reći nema. On jedninu riječ nema, rekne kad rekne la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Mimo toga ne zna kazati nema. Takav je bio Božji poslanik isto, znači njegovi potomci su se opet ugledali u Božijeg poslanika, ali i se nam naročito kada je u pitanju eh, insan koji želi da pridobije ljudska srca, mora da bude od ljudi koji udjeljuju, koji nisu škrti, koji su džometni i tako dalje. <clears throat> U 548. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'aranu se prenosi da je Allah poslanik alaih selam rekao u svakom danu u kojem ljudi osanu spuste se dva meleka koja govori. Allah poslanik koji ne govori po hiru svome, njegov govor je objava, obavještava svoj umet i kaže nema ni jednog dana u kojem sunce iziđe, kada god, znači, osane novi dan, sa nebesa se spuste dva meleka. Jedan od tih meleka govori jednu stvar, drugi govori drugu. Da vidimo šta govori. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, u svakom danu u kojem ljudi osanu, spuste se dva meleka koji, koji moli. Prvi moli Allahu nadoknadi onome ko troši i udjeljuje. A drugi kaže Allahu daj propast onome ko škrtari. Hadis bilježi Buhari je Muslim. Mi znamo svi da su meleki Allahova apsolutno pokorna stvorenja da je velika mogućnost da se uzvišeni Allah subhanahu odazove njihovim dovama. Kaže, svaki dan siđu dva meleka i dovi. Jedan od njih govori gospodaru, nadoknadi onome ko udjeljuje. Da onaj koji udjeljuje, da mu to Allah nadoknadi i na dunjalku i na ahiretu. A drugi dovi kaže gospodaru, podari uništenje, nek se imetak umanjuje onome ko škrtari. Pa je ovo, ovaj hadis je veliki podstrijek da čovjek, ako ga Allah Želšanu već počasti, da ima i metka, da ima viška i metka preko svojih potreba, da dio i udjeljuje na Allahom putu kontinuirano, a slastoga toga e, eh, spoznaće insan onog momenta kada osjeti da on udjeljuje, a što više udjeljuje, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala sve mu više otvara vrata na faki i otvara mu vrata bereketa, blagoslova, zadovoljstva. Na kraju krajeva ne mora taj imetak biti vraćen nama e, bukvalno. Kakvo zadovoljstvo insan osjeti kada vidi nekoga koji je bijedan, koji je sirotinja, koji je potreban, pa mu insan dadni, pa našim sebebom insan je uklonuo, znači, svojim imetkom neku nedaću koja je zadesila nekog brata muslimana. Kako je to lijep osjećaj. S druge strane, kada čovjek ima zadovoljstvo sa onim što ima, ne treba insanu veća nagrada od Allaha Đelšanu osim da mu podari da je zadovoljan sa svojim imetkom. S druge strane nešto što se zove beričet, nešto što se zove blagoslov. Nekada čovjek ima stotinu maraka, pa je zadovoljan, pa je sretan, pa mu Allah podari da sa tim novcem plati i završi i mnogo toga kupi. Neka čovjek potroši možda hiljadu maraka, 500 eura. Ne zna, možda da mu sutra kažeš molim te da reci gdje si deset potrošio, ne zna jer nema blagoslova, nema zadovoljstva, nema sreći. Pa insan znači treba da radić po ovom hadisu se trudi da kad god može, gdje god može, koliko toliko, da imamo sebi u praksu gdje god vidimo priliku. Ne zna insan koja će ga marka, koji će ga euro, koji će ga zaloga i hrani zaštititi na sudnjem danu od vatri. Pa insan treba da bude od onih ljudi koji se trude da potpadnu pod dovu ovih meleka, da jedan od njih dovi gospodaru podari, nadoknadi onome koji udjeljuje, a da se čuva dove onoga koji dovi gospodaru uništi i metak onoga ko, ko škrtari. <clears throat> Nakon toga hadis od Ebu Huriri 400, 549. kaže Allahu poslanik ali se wasalam, uzvišeni Allah je rekao udjeljuj sine Ademu, pa će i tebi biti udjeljeno. Ovako je preveden hadis i tako izrečeni na arapskom jeziku. E, piše da je hadis u Buhari i Muslimu, iako je tačno da je verzija kod imama Buhari i Muslima malo samo drugačija, da je hadis na arapskom u Buhari i Muslimu uzvišeni. Allah kaže, udjeljuj o sin Ademov, pa ću i ja tebi udjeljivati. Allah Đerašan prenosi Boži poslanik riječ uzvišnog Allaha gdje kaže udjeljuj o sine Ademov, daj ljudima, troši svoj metak na Allahom putu pa ću i ja tebi udjeljivati. A blago se onome kom je bude udjeljivao uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. <clears throat> Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam, odnosno od Abdullah ibn Amra el Asa radijallahu ta'ala se prenosi da je neki čovjek upitao Allah poslanika alaih salatu wasalam, šta je u islamu najbolje činiti? Ejul islami hajr. Koji ibadet, koji postupak, odnosno na kraj kraje bukvalno, koji je to islam najbolji? Pogledajte eh, koji je islam najbolji. Vjerujem kad bi nas danas neko upitao šta je najbolje u islamu, mi bi možda rekli svašta. Ali pogledajte šta Allahu poslanik ali se selam kaže, pa kaže Allahu poslanik ali se letu selam dijeliti hranu i poselamiti onoga koga znaš i koga ne znaš. Ja rab, ja rab šta je najbolje u islamu? Udjeljivati hranu. Nažalost, udjeljivanje hrane je i tekako zapostavljen običaj kod našeg naroda u arapskom svijetu, ja sam to dosta puta govorio kroz predavanja, i danas dan imaju običaj da ljudi, pogotovo ako je u pitanju komšiluk, ako je u pitanju Ramazan, ako živite u arapskom svijetu, nemoguće je da skoro pa svaku noć vaše komšije vama pošalju dio hrane koje oni jedu za iftar i za sehur. Jednostavno, kod njih je taj običaj još još znači rasprostranjen, koji ima utemeljenje u sunetu Božijeg poslanika, kod nas je to poprilično, poprilično zapostavljeno. Na selima možda malo više je e, e, na selima više zastupljeno, gdje ljudi jedni drugima odnesu mlijeka, odnesu voća, odnesu povrća, dok u gradovima je to nepoznanica. Da neko nekom odnese nešto. Čak zna se desiti ja sam znao nekada, ako odneseš komšiji nešto, on se iznenadi šta je ovo, povodom čega ljudi jednostavno nisu naučili na te stvari. Pa treba oživljavati ovaj sunnet Božijeg poslanika, ali se letu selam, udjeljivanje hrani. Na taj način će čovjek i, i hajde da kažemo, pojačati e, društvene veze među ljudima, među komšijama. Ako imate komšiju koji vam je juče udjelio e, tanjir hrani, kolača ili nečega, Sutra ćete sigurno vas dvojica biti u mnogo boljim i ljepšim vezama. Pa kaže Asab Allahu reci mi šta je tu islamu najbolje činiti? Koji je islam najbolji? Najbolji islam da dijeliš hranu. I najbolji islam da nazivaš selam i onima koga znaš i onima koga, ne znaš. Ovaj hadis Allah ne zna, odnosi se prvenstveno na mjesto u kojem žive muslimani. Da čovjek naziva selam muslimanima koji zna i ne zna dok kada je u pitanju nemuslimanska sredina, onda je definitivno drugačiji propis. <clears throat> prvi hadis od Abdullah ibn Amra i Lasa radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik se salatu sram rekao 40 je plemenitih svojstava a najplemenitniji od njih jeste dati kozu na korištenje onome kome je potrebno. Koji god čovjek bude imao, ispoljavao neke od tih svojstava, nadajući se istinski, vjerujući da, je, da će zato dobiti obećanu nagradu, Allah će ga uvesti u džennet. Hadis bilježi imam Buharija. <clears throat> Kaže Allah poslanik, u islamu ima 40 svojstava, 40 postupaka. Kogod bude radio, ali nije nam nabrojao Boži poslanik te postupke, već samo kaže u islamu ima 40 postupaka. Kogod bude nastoja, nastojao da uradi neki od tih postupaka, želeći time Allahu nagradu, Allah će ga zbog toga uvesti u džennet. Jedan od tih postupaka, kaže Allah poslanik, jeste da svoju ovcu ili kozu ili kravu dadneš nekome u datom momentu kada je to njemu potrebno da on koristi njeno mlijeko. Primjer radi čovjek ima nekoliko koza, ima nekog e, komšiju prijatelja koji je dobio možda dijete ili je bolestan, potrebno mu je mlijeko. Pa mu on kaže ne mogu ti dati kozu zastavno. ali evo ti 10-15 dana vi je muzite, vi je hranite, kada vaša potreba završi vratite mi svoju kozu. Pa je to jedno plemenito svojstvo da čovjek nekome nešto posudi. Ne da mu ga trajno dadni. I posudba u islamu se smatra dobrim djelom. 552. 52. hadis od eh, Ebu Umami eh, radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allah poslanik alaih salatu selam kazao sine Ademov, ako podijeliš šišak to je za tvoje dobro, a ako ga zadržiš to je zlo za tebe a nećeš biti prekoren ako zadržiš onoliko koliko ti je potrebno. U trošenju počni od onoga koje si dužan izdržavati, gornja ruka je bolja od donji. Jedan hadis koji nosi u sebi mnogo koristi, nemamo vremena da ih sve nabrajamo, ali evo samo neke od njih. Kaže Allah poslanik, sine Ademov, ako podijeliš višak, to je za tvoje dobro. Ako ga zadržiš, to je zlo za tebe. Znači, ako čovjek ima viška i metka, kaže Allah poslanik, bolje je da to udjeliš, imaš viška, elhamdulillah, svoje potrebe si, svoje potrebe si ispunio, ako udjeliš, znači, višak toga, to je bolje za tebe. Ako se sustegneš od toga, pogotovo ako je u pitanju sustezanje od onoga što nam je obaveza. Imamo mi viška i metka, imamo rođaka, imamo brata, imamo komšiju, imamo amiđu, imamo majku, oca, koji su potrebni. Mi imamo, sustežimo se da im damo, kaže Allah poslanik, to je zlo za tebe. Bolje je da to udjeliš. Pogotovo ako je u pitanju znači obavezno udjeljivanje. Ako je dobrovoljno udjeljivanje, to je malo na nižem stepenu. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, <clears throat> sine Ademu, ako podijeliš višak, to je za tvoje dobro. ako ga zadržiš, to je zlo za tebe. Imaš viška, a nekome je potrebno. Tvoj otac nema. Ti imaš višak. Zlo je za tebe ako ti to ne udjeliš. Imaš brata, on potreban, ti mu ne udjeliš. Zlo za tebe ako mu to ne udjeliš. I tako dalje. Imaš sestru, imaš e, amidžu i tako dalje. Pa Allah poslanik nas uči da ispunimo svoje potrebe. Nakon toga da višak udjeljujemo shodno mogućnosti. Pa kaže Allah poslanik ali se a nećeš biti prekoren ako zadržiš onoliko koliko ti je potrebno. Ispuni svoje potrebe. Pogledajte kako je islam tolerantan, kako je lijep, kako je savršen. Prvo ispuni svoje potrebe, radio si, zaradio si, svakako najprioritetnije ispuni potrebe sebe, svoje porodce, svoje supruge, svoje djeci. Ali ima na fake, ima viška. Podijeli višak, pogotovo ako taj višak očekuje neko mi je tebi obaveza da udjeliš. <clears throat> pa kaže Allah poslanik, u trošenju počni od onih koji, koje si dužan izdržavati insan kada hoće udjeljivati sadaku, rekli smo, najprioritetnije da udjeljuje onima koji su najbliži njemu. Čak islamski učenjaci navode jednu mudrost interesantnu kada je u pitanju zekijat. Ako kaže čovjek je bogat, pa ima neki rođake koji su potrebni, najbolje kaže da dadne njima. Zašto? Zato što je došlo u na disma da Boži poslanik kaže sadaka, sadaka rođaku nosi dvije nagrade. I sadaku, je nagrada zato što si dao sadaku i da imaš nagradu zato što čuvaš rodbinsku vezu. Pa kažu islamski učenjaci, ako neki bogat insan ima neku rodbinu koja je potrebna, niko njima neće dati zekijat, niko im neće pomoći, svi ljudi kažu pa oni imaju tog i tog bogatog rođaka, on će njima dati. Pa bi insan trebao tim redoslijedom ovako kako je Boži poslanik preporučio, ako već želimo udjeljivati sadaku, da počinimo oko, od ljudi koji su nama blizu. Jer ljudi znaju da smo mi imućni i niko njih neće pomoći. Svi kažu, oni imaju tog rođaka, taj rođak će njih, njihov pomoći. Pa je najprioritetnije da insan kada udjeljuje počne udjeljivati oko najbližih, znači udjeljivati ljudima koji su najbliži njemu rodbinski, počevši od oca, počevši od majke, od brata, od sestre i tako dalje. <clears throat> Kaže Allah poslanik na kraju veliko pravilo, gornja ruka je uvijek bolja od donje, gornja ruka misli se na onu koju daje, donja ruka je ona koja je pružena, kaže Allah poslanik, gornja ruka Trudite se da vaša ruka bude gornja ruka, ona ruka koja udjeljuje, da čovjek maksimalno izbjegava da bude njegova ruka pružena i da očekuje da mu ljudi udjeli sadaku. <clears throat> Nakon toga hadis <clears throat> 554. Omer radijallahu ta'ala rekao je Allahu poslanik ali se letu selam jednom je prilikom dijelio i metak koji je bio namijenio za podjelu. Pa mu rekao, Allahu poslaniće, ti daješ ovima, a zar nije preći da dadneš drugima? A on odgovori, doveli su me u situaciju da biram između dvije opcije, da od mene traži na bestidan način ili da me proglase škrticom, a ja nisam škrtica. Allahu poslanik ali se letu selam, vidite, Pazio je na to šta će ljudi o njemu kazat. Omer mu kaže, Allah posljedniče, ti si dao tim ljudima, ima neko koji preći. Omer zna situaciju. Kaže Allah Poslani, kali se letu sam stavili su me u nezgodnu poziciju. Traži od mene bespravno. Ali ako ja njima ne dadnem, kazat ću mi da sam škrt, a ja nisam škrtica. Ne želim da reknu mi da sam škrtica, ali su me stavili u nezgodnu poziciju. Pa insan iz ovoga treba da nauči <clears throat> da maksimalno se čuva, da traži ako zatim nima potrebu. Ako dođe potreba, prošli put smo govorili o situacijama, verzijama, opcijama, kada u islamu dopušteno da čovjek prosi i traži. Ali ako čovjek ne potpada pod tu e, opciju ljudi kojima je dopušteno prositi, da se maksimalno čuva. Pogledajte e, kako čovjek može dovesti nekoga u nezgodnu situaciju. Traži, taj čovjek zna o njemu da on ima ili da je imućan, da može da zaradi, ali mu je nezgodno da ga odbije. Pa insan treba se čuvati da nekog insana ne stavi u nezgodnu poziciju. Nerijetko se ljudi znaju tako i ponašati. <clears throat> Džubeir ibn Mut'im radijallahu ta'ala kazuje kada se vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam vrećao sa Huneina. Opkoliše ga Beduin tražići od njega i metak, pa ga tako stjeraši do drveta za koji se zakačio njegov ogrtač. Vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam zastade i reče vratite mi moj ogrtač. Kada bih imao bogatstva koliko ima bodlji na ovom drvetu podijelio bih vama taj imetak. Pa biste vidjeli da nisam škrtica, ni lažac, ni kukavica. Allah poslanik alaihi salatu wasalam, pogledajte njegove dobroti. Vraća se iz bitki. Pa je naišao pored ljudi, pustinjaka, beduina. Pa kad su oni vidjeli Kakav je on? Oni su ga stiskali uz jedno drvo do te mjeri da se zakačio ogrtač Božijeg poslanika na drvo. Pa kaže Allah poslanik, vratite mi ako ništa moj ogrtač. Ja da imam i meka koliko ima bodlji na ovom drvetu. Ja bi to sve vama podijelio. Vidjeli bi da nisam škrtica. Vidjet ćemo u sljedećim hadisima da je Allah poslanik znao nepoznatim ljudima dati <clears throat> toliko stoki da može napuniti jednu dolinu. Da su ljudi o njemu govorili, Muhammed alaihi selam udjeljuje kao insan koji se ne boji siromaštva. Zamislite da imate čovjeka milijardira i on dadne nekom sto hiljada, dadne nekom hiljadu, nekom dvije, nekom pet. Jednostavno, ne boji se siromaštva jer on kaže ja ne mogu podijeliti koliko imam. Tako je dijelio Muhammed a.s. Iako je bilo situacija, na dan Hendeka Boži poslanik svezao kamen za svoj stomak. Tri dana ništa nije ali Allah poslanik je takav bio kada imao imetak, dijelio ga je ljudima. Pa su ljudi znali doći svome plemenu i kažu Allahov poslanik Muhammed, on dijeli kao onaj ko se ne boji siromaštva. Toliko ima i ima. Imao je najveće srce, najbolje srce. Imao je povjerenje u svoga gospodara. Na njega se oslanjao. Pa mu je i Allah subhanu wa ta'ala nadoknadio sve što je dijelio ljudima. Pa Allah poslanik kaže ovim beduinima, pustinjacima, Ljudi, vratite mi moj ogrtač. Ja kada bi imao imetka koliko ima bodlji na ovom drvetu, ja bi to sve podijelio. Vidjeli bi da nisam kukavica, vidjeli da nisam lažov i tako dalje. <clears throat> Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u 556. hadisu od Ebu Hurire, prenosi se da je Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao sadaka neće umanjiti imetak. A čovjeku koji oprosti drugome, Allah će povećati ugled i niko neće biti ponizan pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići. Ovaj hadis je kratak, ali jedan od veličanstvenih hadisa u islamu. Tri velika savjeta, zapamtite ove savjete. Kaže Allah poslanik, neće i metak biti umanjen sadakom. La ilaha illallah. Insan nekada ima sto maraka i dadne deset maraka sadaki. Logično je da je to umanjilo njegov imetak, ali kaže Allah poslanik, ne boj se, nije to umanjeno, to je povećalo tvoj imetak. Allah će ti to nadomjestiti, Allah će ti dati berečet, Allah će ti dati blagoslov, Allah će ti dati zadovoljstvo, Allah će ti dati na faku dakle se i ne nadaš. Pa kaže veliko pravilo, kada ti dođe šeitan, u Kur'anu šeitan ljude, Allah Žešanu navodi, šeitan ljude zastrašuje neimaštinom. Znaj, brate moji dragi i na sestro, što više otvorimo svoju ruku, što više se oslonimo na Allaha Đelešanu, Allah će nam povećati našu nafaku. Nemojte šparati, nemojte škrtariti, ne treba rasipati. Allah Đelešanu kada opisuje vjernike, opisuje i kaže oni kada udjeljuju, niti škrtari, niti rasipaju. Čovjek da bude umjeren. Ako imam e, sto maraka u džepu i neko traži, da mu dadnim Marku. Ako ne mogu dati deset, ali da mu dadnim. Pa kaže Allahu poslanik veliko pravilo. Sadaka nije umanjila i metak. Ona ga samo napređuje. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. A čovjeku koji oprosti drugome, Allah će povećati ugled. Subhanallah il azim. Opet Allahu poslanik popravlja određena ubjeđenja kod ljudi. Većinom ljudi smatraju ako on nekom je oprosti, kao bit će ponižen. Kao ja sam njemu oprostio. Kaže Allah poslanik alaih salatu selam. Ko oprosti nekomi, Allah će mu zbog toga povećati ugled. Subhanallah il azim. Samo kada se stvari radi radi Allaha. udijelio si metak, Allah će ti povećati. Oprostio si nekome radi Allaha, Allah će te uzdići. Jer je Allah taj koji uzdiže ljude. Allah je taj koji ponižava ljude. Pa insan treba da vezuje svoje srce za Allaha. Pa kaže treći savjet Allah poslanika alaihi salatu wasalam, i niko neće biti ponizan pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići. Ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Niko se neće poniziti pred Allahom ili radi Allaha, a da ga Allah neće ponovo uzdići. Sličan savjet kao prethodni savjet. U prethodnom savjetu je da čovjek nekom oprosti, a u ovome je, neće se čovjek nekada poniziti. Radi Allaha ili pred Allahom, a da ga Allah neće uzdići. I zato ćete vidjeti nekada neke ljude jednostavno nemoguće je protumačiti e, njihov e, život osim da kažeš ovo je nešto što je njemu Allah podario zato što on to zaslužio. Nakon toga <clears throat> e, hadis veoma, veoma bitan hadis, veoma interesantan hadis. E, ja sam ga dosta puta navodio na predavanju, e, smatram da je ovo jedan od e, veoma bitnih hadisa koji nam ukazuju koliko mjesto u islamu ima namjera i nijet. Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, zaklinjim vam se da su tri stvari istina. I ja ću vam nešto reći pa zapamtite sadaka ne umanjuje i metak. Kaže Allah poslanik, zaklinjem se da su tri stvari istina. Sadaka ne umanjuje i metak. Poslanik se zaklinje na to da sadaka neće umanjiti i metak. Privremeno, trenutno, da, ti si imao 100 maraka, da u 10 to je umanjilo i metak. Ali znaj, dugoročno to ti povećava na faku. Kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže Allah poslanik alaihi salatu sram, onome kome bude učinjen nepravda, pa je strpljivo podnese, Allah će povećati ugled čovjeku učinjena nepravda. On se strpi radi Allaha. Allah će mu povećati ugled kod ljudi. Nekada insan konta ako se strpim, ako ne odgovorim, neko te prozvao, neko na tebe slagao, neko te ogovorio, neko ti ukrao, neko ti nanio nepravdu. Strpi se. Strpi se. Allah će podići tvoj ugled. Svakako i ovaj hadis treba ispravno shvatiti. Ima i nepravda, ima granice i traženje pravde, ima načine i metode. Ako je nekom učinjena nepravda, ima pravo da traži pravdu. Ima pravo da traži pravdu, da mu se izmiri ono što je mu ne... Ali, ako se neko strpi radi Allaha, uzvišeni Allah tada će ga nagraditi kako? Da će uzdići njegov ugled. <clears throat> I kaže Allah poslanik, čovjek neće otvoriti vrata prosjačenja, a da mu Allah neće otvoriti vrata siromaštva. Treća stvar za koju se zaklinje Boži poslanik. Neće čovjek otvoriti vrata prosidbi, da prosi, da traži, da išči, a nije potreban, a da mu Allah neće otvoriti vrata siromaštva. Znači kada čovjek otvori vrata da traži, da prosi, ako hoćeš prositi, e sad će ti Allah otvoriti vrata siromaštva. Pa da budeš zaista siromašan i otvorit će ti siromaštvo u tvojoj duši. Da nikad nisi zadovoljan. I vi ćete vidjeti ljude, kada čovjek samo nauči prositi, ne možeš mu dat. Koliko god da mu dadneš, on kaže može li još. Zato što je siromašan u srcu. Zato što nije zadovoljan sa onim što ima. Pa se insan treba čuvati, treba paziti da ne otvara vrata prosidbe, da prosi i traži prosjači od ljudi, osim ako zatim ima potrebu. Pa kaže Allah poslanik se salatu selam. još ću vam ovo reći pa zapamtite. Stanje svih ljudi na dunjalku poput je stanje četvorce ljudi. Ovo je veoma bitno. Ljudi na Dunjaluku se mogu podijeliti u četiri kategorije u pogledu njihovog odnosa prema Dunjaluku. Insan treba da sasluša ovaj hadis, da ga čuje i da razmisli kojoj kategoriji insan pripada od ovih ljudi. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, čovjek kojim je Allah dao i metak i znanje, pa se on boji svoga gospodara i koristeći koristeći podaran održava rodbinske veze i zna čime ga je Allah u pogledu njih duži. Ovo je najbolji stepen. Čovjek Allah mu podario i i podario mu znanje. Pa on shodno znanju, jer ima znanje, taj imetak troši tamo gdje mu je obaveza. Čuva prava imetka, ako ima siromašnu rodbinu, daje, daje sadaku, znači njegovo znanje ga je usmjerilo da imetak koristi kako treba. Pa kaže Allah, ovo je najbolji stepen. Čovjek ima i ima znanje. Pa njegovo znanje balansira njegov imetak i on taj imetak troši gdje treba, ne dozvoljava da ga njegov imetak zavede od Allaha. Prva kategorija. Kaže Allah poslanik ali se letu Drugi čovjek, čovjek kojim je Allah dao znanje, a nije mu dao imetak, pa on sa iskrenim nijetom govori, kada bih imao i metak i ja bih radio kao taj i taj. On će biti nagrađen prema svojoj namjeri, a nagrada njih dvojice jednaka. La ilaha illallah. Pogledajte šta znači vrijednost znanja u islamu. Kaže Allah poslanik druga vrsta ljudi, ljudi koji imaju znanje, ali nemaju metka. Ali oni imaju iskrenu namjeru u srcu, ali je znanje odgojilo. Kaže ja kada bih imao i metak, ja bi radio kao ovaj koji je bogat, ima znanje, pa dijeli u hajru. Kaže, ja bi tako. Pa kaže Allah poslanik se salatu wasalam, njih dvojica zbog namjere imaju istu, imaju istu nagradu. Zbog namjeru. on ima iskrenu namjeru. Nema on metka, ali ima znanje. Pa kaže, ja bi dijelio kao ovaj. Pa će njih dvojica, kaže, imati istu nagradu. Dragi moj brate i cina sestro, je li teško da očistimo svoje srce i da kažemo, ja rab, Istinski. Sutra kada bi bio bogat, kada bi imao novca, ja bi taj novac dijelio kao što dijeli moj neki komšija koji daje za džamije, daje bolesnicima, daje hudovicama, daje je timima, daje za škole, daje da, za džamije, daje za puteve. Ja bi bio takav. Ako, ako možeš tako, ako možeš očistiti svoje srce, znaj da te očekuje nagrada kao onaj koji to udjeljuje. Idemo dalje. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, <clears throat> Treći čovjek, čovjek kojim je Allah dao i metak, a nije mu dao znanje, pa on nepromišljeno raspolaže svojim metkom i u tome se ne boji gospodara svjetova, niti pomaže bližnju rodbinu, niti priznaje Allahov pravo u njemu. Ovaj čovjek je na najgorim stepenu. Čovjek, obrnuta situacija. Vidite šta znači u islamu znanje. Čovjek Allah mu podario imetak, ali nema znanja. Pa on taj imetak troši svugdje gdje ne treba u alkohol, u kladionice, krade, e, znači uzurpira ljudima njihova prava i tako dalje. I metak troši na haram način. Ne zna prava rodbine, ne udjeljuje sadaku i tako dalje. Ne izdvaja zekjat. Kaže, ova je na najgorim stepenu. Onaj prvi je najboljim stepenu. Ima i metak, ima znanje. Ova ima znanje, ali nema, ima i metak, ali nema znanje. Ali pogledajmo četvrtu kategoriju. Kaže Allah poslanik ali se letu Čovjek kojim Allah nije dao ni imetak ni znanje. Pa on govori, kada bi imao imetak, i ja bih radio kao taj i taj, ovaj zadnji. I on će biti kažnjen prema svojoj namjeri, a grijeh njih dvojici je jednak. La ilaha illa. Doista je ovaj najveći propalitet. Nema znanja i nema imetka. Sirotinja, bijeda. Ali on kaže u srcu, duboko, ja kad bi imao, ja bi trošio kao ovaj zadnji. Ja bi razbacivao se tamo gdje ne treba, u alkoholu, u kladionice, u drogu i tako dalje. Kaže Allah poslani se sram, on će biti kažnjen zbog namjeri. Nije očefio ništa na Dunjaluku. Biće kažnjen zbog namjeri i njih dvojica imaju isti grijeh. Subhanallah. Ovaj trošio i metak gdje ne treba i baco ga. Ovaj imao samo namjeru. Kaže njih dvojica imaju isti grijeh. Pa insan treba da se pazi. Ako već nemamo imetak, onda da očistimo svoja srca i da kažemo gospodaru, istinski, istinski, u srcu, ja kad bi imao sutra imetka, kad bi imao milion, kada bi imao milijarde, ja bi dijelio i jetimima, i siromasima, i hudovicama, i penzionerima, i potrebnima, i gradio bi džamije, i gradio bi bolnice i tako dalje. Imaćeš nagradu shodno onome što ima u srcu. Allah Allahu poslanik kali se letu selam ne govori po hiru svome, njegove riječi su apsolutna istina. <clears throat> U 558. hadisu, hadisu da Iši radi Allah kazuje Aisha, jednom prilike, jedne prilike zaklali smo ovcu. Pa je vjesnik sallallahu alaihi sallam pitao šta je od nje ostalo? Odgovori, ostala je samo plečka, a poslanik sallallahu alaihi sallam reče ostalo je sve osim plečki. A iša radijallahu ta'ala anha kaže, jednom prilikom zaklali smo ovcu, pa je vjesnik sallallahu alaihi sallam upitao, A Iša radijallahu ta'ala anha kazuje, jedne prilike zaklali smo ovcu pa je vjesnik sallallahu alaihi pitao šta je od nje ostalo? Odgovori, ostalo je samo plečka. Poslanik sallallahu alaihi ostalo, reče ostalo je sve osim plečki. Opet Boži poslanik popravlja određena ubjeđenja kod naroda. Pa kaže Iša, šta je ostalo od ovci? Kaže Iša ostalo je plečka, sve smo podijelili. Pa Allah poslanik hoće da je poduči ono sve što smo podijelili, to je ostalo za ahiret plečka, to što je ostalo kod nas, to je jedino što nismo poslali na ahiret, pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ostalo je sve osim plečke. Ono što smo udijelili, to je istinski ostalo. To je ostalo za ahireta. Plečku ćemo mi pojesti i završena stvar. Ali ono što smo udjelili, to je ostalo. Pa Allahu poslanik želi da popravi naša ubjeđenja, da ono što podijelimo, da ono što damo, da ono što udjelimo ljudima, to je istinski ostalo. To čeka sudnji dan. Zato ćemo biti nagrađeni za razliku od onoga što smo ostavili sebi, pojeli i time završili. <clears throat> Nakon toga <clears throat> od Esmi radi Allahu ta'ala nam se prenosi da je kaza, e, kazao Allah poslanika alaihi salatu wasalam nemoj zadržavati imetak pa da i tebi bude uskraćen. Nemoj zadržavati kod sebe imetak bespotrebno. Imaš imetka, nemoj ga mnogo zadržavati. Može biti i tebi od strane uzvišenog Allah subhanahu usporen dolazak na fake i uskraćena ti na faka. Pa u ovom hadisu je e, nagrada shodno učinom dijelu. Nemoj ti škrtariti, pa da i prema tebi se bude krto. Kao što je došlo u onom hadisu kojeg smo citirali u Buhari i Muslimu, o sine Ademu, udjeljuj, pa ću i ja tebi udjeljivati. Obrnuto mi, o sine Adem, ako ti ne budeš udjeljivao, meleki protiv tebe dovi da tvoj metak bude uništen, ako ti budeš krtario prema ljudima i uzvišeni Allah će umanjiti tebi rizik i nafaku. <clears throat> U 561. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao, ko dadne sadaku vrijednosti jedne datule, koji je zaradio na dozvoljen način, a Allah prima samo ono što je lijepo i dozvoljeno, Allah će tu sadaku prihvatiti svojom desnicom, a zatim je njenom vlasniku uvećati, kao što neko od vas uzgaja ždrijebe, sve dok ona ne bude poput brda. Mutefekun alih, Buharija i Muslim. Jedan veoma interesantan hadis koji nas podučava mnogim stvarima. Prva stvar kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, kada neko dadne sadaku u vrijednosti jedne datuli koju je zaradio na dozvoljen način. Prva stvar, znači ne uvjetuje se da sadaka bude velika, ali je bitno da bude iskrena. U islamu se neprestano sve stvari vrte oko srca dao si Marku, ali nek bude iskreno radi Allaha. Ne želim da me, vudi, da me vide ljudi, narod, da neko meni piše, da me neko pohvali. Ne, ja želim da to Allah zna. Želim ovog čovjeka pomoći radi Allaha. Pa kaže Allah poslanik, ko dadnije sadaku u vrijednosti jedne datuli. Ali kakva je ta datula, kaže? Ono što je zaradio na halal način. Allah kaže, ne prima osim halal i čisto. Ne može čovjek zaradio e, prodavajući alkohol na haram način stekao i sada udjeljuje. Ne, Allah prima čisti metak. Allah prima ono što se na halal način steklo. Ako se tako ispuni, šta kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam? Allah to privati svojom desnicom. Allah Žiršanu privati tu sadaku svojom desnom rukom, a zatim je njenom vlasniku uvećava. Kao što neko od vas uzgaja ždrijebe, sve dok ona, sadaka, ne bude poput brda. Kao što mi imamo nekada tele, nekada e, ždrijebe, pa ga insan hrani i ono raste. Tako kaže Allah poslanik, tako sadaka koju insan dadne iz halal i metka radi Allaha Đelešanu, tako ona raste kod uzvišenog Allaha. Nakon što je bila u vrijednosti datuli, ona poraste kao veliko brdo ali je veoma bitno da ispunimo dva uvjeta, da sadaku dajemo radi Allaha, želimo Allahovo zadovoljstvo, želimo Allahov rahmet i milost i da to bude iz halal stečenog imetka. Ako se te dvije komponente spoje u sadaki, Allah Žešan tu sadaku privata svojom desnicom i ona kod njega raste kao što kod nas, kod nekoga raste ždrijebe ili tele koje on odgaja do te mjeri da ta sadaka naraste iako je malehna, ali je bitno da je iskrena, da je od halali limitka naraste kao veliko brdo. <clears throat> I zadnji hadis u večerašnjem, eh, večerašnjem poglavlju, Eh, hadis od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu pomeni jedan veoma, veoma lijep hadis. Kad god sam čuo ovaj hadis, eh, isponova, ispočetka sam počeo da razmišljam o vrijednosti udjeljivanja sadake, kako uzvišen je Allah subhanahu na poseban način nagrađuje ljude koji udjeljuju sadaku. Poslušajte ovaj hadis, E, koji ga Allah poslanik alaih salatu wasalam ispričao o prijašnjim narodima, hadis koji bilježima muslim. Od Ebu radi radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu sallam rekao dok je neki čovjek išao pustinjom, začuje glas iz oblaka. Čovjek ide pustinjom, iznad njega oblak. Pa je na, začuo glas iznad oblaka, glas se oblača oblaku. Čovjek ide pustinjom i vidi oblake. Nakon toga čuje glas neki nepoznat i kaže tom oblaku se obraća i šta mu kaže? Zali baštu tog i tog. Obraća se neki nepoznat glas oblaku koji nosi u sebi kišu i kaže idi o oblaku zali baštu čovjeka po imenu i prijezmenu tog i tog. Subhanallah ilavim, nešto veliko. Taj čovjek je nešto veliko morao uraditi da poseban glas dolazi ovlaku i kaže idi i zalij baštu samo tog i tog čovjeka. Poslušajmo dalje šta kaže. <clears throat> Nakon, tog, e, nakon čega taj oblak promijeni pravac skretanja i ode do jednog kamenjara na koji izli kišu, a sva voda uli se u jedan od mnogobrojnih kanala koji su se nalazili u tom kamenjaru. Kada je oblak, la ilaha illallah, Allahovo stvorenje, Allahovo Allahu se pokorava sve što je na zemlji i na nebesima. Kada je čuo naređenje, idi i zaliji baštu tog i tog, oblak se promijenuo pravac kretanja, otišao i ispustio je svoju vodu na jednu planinu, na jedan, na jedan klanac i ta voda onda nakon toga odlazi negdje. Da vidimo gdje ta voda ide. Pa kaže se <clears throat> Pratići vodu, čovjek krenuo uz ovaj kanal i išao je sve dok nije došao do jedne bašti u kojoj je stajao njen vlasnik i vodu koja je se slijevala alatkom razvodio po cijeloj bašti. Ovaj čovjek koji išao na početku, smo ga spomenuli, išao pustinjom, čuo je glas, vidio je da oblak ode i znati želje. Nešto se dešava. Ko što bi mi svi zamislili da si negdje, da si negdje na planini čuješ iznad sebe oblak, i neko kaže oblaku idi i prospi vodu na baštu tog i tog. Šta bi i mi uradili? Svako bi od nas išao da vidi gdje će oblak pustiti vodu. Pa je taj čovjek otišao i vidio je da je voda pala na jedno brdo, pa niz jedan klanac išao je, pratio je vodu i vidio je da voda ulazi u baštu jednog čovjeka i zatekao čovjeka kako razvodnjava vodu u svojoj bašti. Sve do sad nam je mašala lijepo. Čovjek ga upita, Allahov robe kako se zoveš? Prvo pitanje. Ovaj koji dolazi, sreo je čovjeka, kako razvodnjava vodu i kaže prvo pitanje, Allahov robe, kako se zoveš? Malo čudno pitanje, čovjek dolazi stranac i odmah pita za ime i prezime. U osnovi ljudi se, znači prvo kako si, sela, malikom, šta ima, odakle si, pa onda kako se zoveš. Ovaj pravo, zašto? Hoće onda vidi je li to ime, ono ime koje je čuo gore na nebu. Pa kaži Allahov robe kako se zoveš. Ovaj odgovori tako i tako. Pa je čuo isto ime koje je spomenuto iz oblaka. A sad se uklapaju kockice. Kada je rekao kako se zoveš, ovaj kaže ja se zovem tako i tako. Podudara se njegovo ime sa imenom koje je čuo iz oblaka. <clears throat> Vlasnik bašte je sad malo i začuđen. Što me odmah pitaš kako se zovem? Pa kaži <clears throat> Allahov robe, a zašto pitaš za moje ime? A ovaj čovjek odgovori. Sad vlasnik bašte i pita, sad on malo začuđen, tek si došao i odmah kako se zoveš. Možeš li mi kazati zašto si me pitao? E, kaže, ako me već pitaš da ti ja kažem. Išao sam kroz pustinju, vidio sam oblak iznad sebe, pa sam čuo glas koji kaže idi promijeni pravac i spusti vodu na baštu tog i tog po tom imenu, tvom imenu. Tebe je spomenuo da voda se spušti na tvoju baštu. Pa kaže, nastavlja se razgovor, <clears throat> pa reci mi šta ti radiš s ovom baštom kad si to zaslužio. Ovaj odmah shvatio da ima neka tajna. Šta ti radiš sa tom baštom da si došao na taj stepin? Da oblak ide i mijenja pravac, pušta vodu da bi se samo tvoja bašta podmirila. Pa poslušajmo šta kaže ovaj insan. Odgo ovaj odgovor ako je zaista tako, kako si rekao, onda znaj da ja, kada oberim baštu, plodove podijelim na tri dijela. Veli, ako je već tako, ako si to čuo i ako ja to moram kazati, u većini slučajeva ljudi koji rade hajr ne vole da se zna njihov hajr. Ali, ako si me već dotirao do zida i ja ne mogu si da ti kažem, kazat ću ti. Kaže, ja kada poberim plodove svoje bašte, podijelim i u tri kategorije. Jednu kategoriju uzmim sebi, svojoj poroci. Jednu kategoriju dadim sadake, jedan dio trećinu i jedan dio ponovo posadim. Pogledajte zbog čega je ovaj insan zaslužio da bude takav da, da oblaci samo njegovu baštu zaljeva. Ovaj hadis moramo napomenuti da je kod imama muslima, što znači apsolutno vjerodostojan. Riječi Božih poslanika su istina. Čovjek je onog momenta kada je iz ove bašte podmirivao svoje potrebe, dijelio ljudima trećinu i ponovo sijao trećinu, zaslužio da bude na stepenu da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala meleci, znači da naređuje se oblacima da idu i da zaljevaju samo njegovu baštu. Pa je udjeljivanje i metka jedan e, izuzetno plemenit postupak putem kojeg čovjek zadobiva dunjalučke i ahiretske koristi. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učiti na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da budemo od onih ljudi koji će dijeliti svoj metak na Allahom putu i na kraju subhaneke Allahumma bihamdike ešhedu en la ilaha ila in stakfiruke, wa etubu ilik.